taolo qur'oni karimda ey iymon keltirgan kishilar ollohdan taqvo qilinglar va sodiqlar bilan birga bo'linglar qur'oni karimda alloh subhanahu va taolo sodiqlarni sodiq kishilar va sodiqa ayollarni ularga mag'firat hozirlab qo'yganligi va hamda ularga katta darajotlarni hozirlagan kishilarning safida sodiq kishilar va sodiqa ayollarni zikr qildi va bu sodiq bo'lishlikni manfaati o'zlariga ekanligini ham mana keyingi oyatda bayon qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning olib kelgan yo'llari sidiq asosiga qurilgan. Herakl Rum hukmdori Rum mamlakatiga Makkadan savdogarlar jamoasi kelgan vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xabarlari olamga tarqalgan vaqtda shunda Makka Makkadan kelgan savdogarlarni chaqirdi. Bu savdogarlarni ichidan talab qildiki, shu payg'ambarlikni da'vo qilayotgan kishiga nasabda qarindoshroq bo'lgan kishini. Tabian bu kishi Abu Sufyon edi. Abu Sufyon shu davrda yer kurrasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga eng qattiq dushman bo'lib turgan soat edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga yolg'on tuhmatni agar nisbatlashlik bo'ladigan bo'lsa xususan rum hukmdori yer kurrasidagi ikkita hukmdorlikni bittasi va kuchlisi edi bu yerga ta'siri o'tib qolmasligi uchun har qancha yolg'on gapirib tuhmat qilishlikka tayyor edi lekin abu sufyonni tuhmat qilishlikka imkoniyat bermaydigan tartibni tuzdi hamma kishilarni qator qilib agar yolg'on gapiradigan bo'lsa orqadagi kishilar buni yolg'on so'zladi desin deb o'tkazgan suratda ketma ket qilib o'tkazdi shunda bir necha savollar qildi o'nta o'zining mashhur savolini berdi shu savollardan bittasi sizlarni nimaga buyuryapti dedi ya'ni bu yangi payg'ambarlikni da'vo qilgan kishi sizlarni nimaga buyuryapti dedi <clears throat> abu sufyon o'zlari buni hikoya qiladiki keyin islomni qabul qilgandan keyin agar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tuhmat qilishlikni ilojini topsam tuhmat qilardim bu yerda podshoni huzurida kazzob bo'lib chiqishlikdan, tuhmatchi bo'lib chiqishlikdan qo'rqib to'g'ri gapirishlikka majbur bo'ldim deydi. Shu savollarning bittasi Heraql nimaga buyuryapti degan vaqtda yakka Allohga ibodat qilinglar. Hech bir narsani sharik qilmanglar. Ajdodiylar aytgan narsadan voz kechinglar deyapti. Namozga buyuryapti va sidiq, sodiqlikka buyuryapti. Poklik va silay arham qarindosh urug'lar bilan Alloh buyurgan aloqa qilishlikka buyurgan qarindosh urug'lar bilan aloqada bo'lishlikka buyuryapti deb sidiqni ya'ni hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ashaddiy dushmanlari ham biladigan darajada bo'ldiki islom dini sodiqlikka buyurgan degan demak sodiqlik bizni dinimizni eng katta ramzlardan bittasidir Alloh subhanahu va taolo Allohdan taqvo qilinglar va sodiqlar bilan birga bo'linglar deb buyurdi. Biz hozirgi darsimizning mavzusi nima ekanligini eshituvchi kishilar sezib olgan bo'lsa kerak, sidiq bizning darsimizning mavzusi bo'lib turibdi. Birinchi oyatni Allohdan taqvo qilishlikka buyurib Alloh taolo sodiqlar bilan birga bo'linglar ya'ni islom asosi sadoqat shu sadoqatga buyurishlik har bir tarixni hamma odam o'zlarining tarixini bir tekshirib ko'rsin islomdagi sadoqatdaqa sadoqat bo'lgan emas bu ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davridagi sadoqat u misli ko'rilmagan sadoqat bo'lgan u kishidan ashoblardan keyin tobiinlar ularga yaxshilik bilan ergashgan kishilarning ichida sadoqat nihoyatda bir topildi Ey iymon keltirgan kishilar Allohdan taqvo qilinglar va sodiqlar bilan birga turinglar. Bu yerda aytilmayaptiki, ajdod o'zinglarni biror bir o'rinda ota onanglarni rioya qilinglar yo qarindoshinglarni rioya qilinglar shular bilan birga turinglar yo o'zinglarni eski qadrdoninglar bilan birga turinglar shunday degan so'z bo'lmayapti ya'ni sodiqlar bilan birga turinglar har bir narsada sodiqlar safida birga turmoqlikqa alloh taolo buyuryapti bor so'z bo'lsin xoh amal bo'lsin shu vaqtda kishi sodiqlar bilan birga turishi kerak bu kishini men hatto dushmanida bo'lsa ham shu sodiqlik dushman agar bir so'zni haq ekanligini gapirayotgan bo'lsa shu dushman tarafida bo'l men buni yomon ko'raman lekin shu siz davosida sodiq mana shu to'g'ri aytyapti deb turolishimiz kerak استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين aqrabin ey iymon keltirgan kishilar adolatni barpo qiluvchi bo'linglar agarchi bu adolatni barpo qilishlik o'zinglarni zararinglarga bo'lsa ham qarindoshinglarni zarariga bo'lsa ham, ya'ni qarindoshlar ichida ota-onani zarariga bo'lsa ham adolatni barpo qiluvchi bo'linglar. Bu sobitlikda turishlik misollari islom tarixida nihoyatda ko'pdir. Shu sobitlik Qur'oni Karimda aytayaptiki, "Falal sabaqulloha lakana xayrallahu. Agar sobiq turishadigan bo'lsa, bu yaxshilik o'zlariga foyda ekanligini. Shundan shu o'rinda o'tgan payg'ambarlar tarixida bo'lgan sadoqat haqida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ashablariga hikoya qilib berardilar va o'zlarini davrlarida mislsiz suratda sodiqlikni guvohi bo'lindi umar ibn hattob roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبط قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظ فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفجرت شيئا لا يستطيعون الخروج منه rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitdim deydilar umar ibn hattob roziyallohu anhu uch kishi kishi uchta nafar sizlardan ilgarigi kishilardan safar qilishdida ularni bir g'orda yotishlikka to'g'ri keldi. Ular g'orga kirishda va tog'ning tepasidan bir tosh tushib, g'orni bekitib to'sib qoldi. Ular aytishdiki, bu toshdan endi sizlarga Alloh subhanahu va taologa solih amallar bilan duo qilishlikdan boshqa narsa qutqarmaydi dedi. Shunda bittalari so'z boshladi. Ya'ni biror bir solih, haqiqiy, sof sadoqat bilan qilgan amaling bormi? Shu amalni Alloh subhanahu va taologa vosita qilib duo qiling. Xudoyo shu amalni o'zingni rizoing uchun qiluvdim. Sodiqlik bilan qiluvdim. Menga najot ber deb duo qilib Allohga duo qilishlikdan boshqa narsa qutqarmaydi. Inson hayotida bir nazar tashlasa, sobiq bir amalni qilganligini topolmaydi har kim o'zini bir hayotiga bir nazar tashlasin bironta bir sodiq bir amalni qildimmikin biror bir ollohni rizosi uchun bir yagona bir amal qilib shuni minnat qilmasdan kelyapmanmi degan savolni bersa ha mana bu amaling degan kishilar kam kishilar topiladi shunchalik kechasi turib ibodat qilib kunduzi ro'za tutib yoinki odamlarga muruvvat qilib shunchalik amallar qilgan bilan insonning bitta bir sodiq amalini topishlik qiyin bo'ladi buni agar o'zi bilan alloh subhanahu va taologa iltijo qilib shu o'tirib ayt bir sodiq amalingni desa odam o'ylanib qoladi o'ziga mana bu kishi bitta sodiq amalini topdi shu amali o'zining davridan keyin oxirgi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishi o'zlarining ummatlariga hikoya qilib aytib beryaptilar bu hadislarda rivoyat qilinib hadis kitoblarida qolib bizning davrimizgacha bir ming to'rt yuz yildan keyin shu amalning hikoya qilinib shu amalni havas qilinyapti inson agar bitta sodiq amalni qilsa uning qiyomatgacha buning ta'siri qoladi birodarlar mana bu narsani biz tushunmoqligimiz kerak inson juda ko'p amallarni qiladi bir tekshirib ko'rsa hammasi bir g'araz boshqa narsalar bilan bo'lib boradi o'zining qariya ota onasi borligini va ulardan ilgari ahlini yoyinki qo'y mollari shularni sug'ormayotgan yedirmaganligini hikoya qiladi ya'ni farzandlardan ilgari va qo'y mollarini yedirishlikdan ilgari avval ota onalarini yedirib shundan keyin o'zini farzandlariga yediradi ichilganligini va ba'zi bir mashg'ulot bilan ovora bo'lib ular uxlab ovqatlarni olib kelgan vaqtda uxlab qolganliklarini uxlab qolgan vaqtlarida ularni uyg'otishlikni xohlamasdan ovqatni qo'lida ko'tarib turgan holatda tong otguncha kutib qolganligini hikoya qiladi bolalar shunda qadamimni oldida yolborib turgan holatda tong ottirganligini va o'yg'otishlikni bezovta qilishligini xohlamaganligini hikoya qiladi shu narsani allohni rizosi uchun hayotini ota onasiga bo'lgan hurmatni ollohni rizosi uchun o'tkazganligini vasila qilib o'rtada duo qilganligi agar shu amalimni qabul qilgan bo'lsang shu turgan holatimizdan najot bergin deb duoda bo'lganliklarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizlarga hikoya qilib beryaptilar. Va ma'lum bir miqdorda toshni jilganligini. Ikkinchilari inson bu narsa tekshirib ko'rsak, Ya'ni o'zining ota onasiga ko'rsatgan hurmatning yuqori qismi. Biz o'ylashimiz mumkinki, bu farzandlaridan ota onalarini muqaddam qilib va o'zini shu holatda ota-onaga hurmat ko'rsatishlik juda ko'p kishida topilishligi mumkin. Deb bu bu sodda amalga o'xshab ko'rinadi bizga. Lekin hayotimizga bir o'zimiz hayotimizga, o'zimiz ota-onamizga qilayotgan hurmatga bir qarasak, bu bitta amalda sodiq qolishlik birodarlar juda kam kishiga nasib bo'ladi faqat bir amalni o'zida sodiq qolishlik juda qiyin birodarlar alloh subhanahu va taolo bir madad bergan kishilargina shunda sodiq qoladi ikkinchi kishi Allohumma innahu kanat li ibnatu ammin كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبهما كأشد ما يحب الرجال النساء فعرضتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها Ikkinchi kishi o'zining amakisini qizi bo'lganligi va bu amakisini qizini nihoyat darajada yaxshi ko'rganligini va undan nafsidan maqsad qilib yurganligini, u amakisining qizini bundan bosh tortganligini va bir vaqt topib 120 dinar berganligi o'zi bilan xoli bo'lishlik shartiga shuncha miqdordagi boylik berganligini va uning qabul qilib rozi bo'lganligi shu o'zining buzuq maqsadini o'tishlik imkoniyati bo'lgan vaqtda Allohdan qo'rq degan so'zni amakisining qizidan eshitgan vaqtida bosh tortib bu buzuq ishdan bosh tortib ketganligini faqat Allohdan qo'rqib sodiqlik bilan shu amalni qilganligini shu amaldan ya'ni buzuq amaldan bosh tortganligi Allohni ya sodiqlik bilan shu ishni bosh tortganligini bayon qilganligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga bayon qilib beryaptilar. Va bu kishining Xudoyo shu amalni o'zingni rizoying uchun qilgan bo'lsam, sodiqlik bilan qilgan bo'lsam, shu turgan musibatdan najot bergin bizga deganlarida tosh yana bir ma'lum bir miqdorda kishilar sig'maydigan miqdorda ochilganligini bayon qilinyapti. Mana bu narsa ham inson o'zining o'zi bilan nafsi o'rtasidagi kurashdagi sadoqat bilan g'alaba qilganligini misolidir. hayotda agar bir kishi o'ziga savol qilsa nafsi qattiq bir xohlagan narsadan voz kechganmi yo'qmi degan savolga inson ya'ni hamma shu nafsi xohlagan imkoniyatdan bosh tortgan imkoniyat bo'lib turib bosh tortganmi degan savolga o'zi bir savol bersa bunga ham o'ylanib qoladi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana avvalgi darslarimizda aytib o'tdikki davrlarda bir baliq yeyishlikni xohlagan sahoba uzoq kasallikdan keyin baliq yegilari kelib nafslari shu bir baliqni yeyishlik birodarlar buni nafs xohishi degani ham odam hijolat bo'ladi insonning bir taomni yeyishligini xohlashligi bu shariatga muvofiq narsa bu ana bu narsani yemoqchi bo'lganlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklari esiga kelib agar bir kishi o'zi xohlab turgan narsani boshqa bir birodariga marhamat qilsa shu do'zax o'ti harom bo'ladi degan hadis eslariga kelib shuni mendan ko'ra muhtojroq falonchiga olib beringlar deganliklari shunda oiladagi kishilar bu narsani siz yeng biz u kishiga ham hozirlaymiz deganlarda yo'q masala unda emas payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining nafsi ishtiho qilib turgan narsani boshqa kishiga isor qilsa do'zax o'ti harom bo'ladi do'zax o'ti unga tegmaydi deganlar shu hadisga menga amal qilishlikka imkoniyat hayotimda hech bo'lmagan edi mana shu davr hozirgi soat shunga amal qilishlikka davr men shuni hozir amal qilmoqchiman degan ekan insonga ham shunday bir hayotida bir imtihon davri keladiki shu o'zining nafsi xohlagan narsa xohlab turib shu narsani boshqaga ilinadigan davr bir marta yo ikki marta kelishi mumkin lekin biz shu qulay fursatdan foydalana olamizmi yo'qmi olloh biladi mana bu insonning nafsi ishtiho qilib orzu qilib yurgan narsaning davrlar o'tib imkoniyat bo'lib qolgan vaqtida shunda nafsi xohlagan narsadan voz kechishlikning misolidir shunda sodiq kishilargina alloh subhanahu va taolo bunda najot beradi uchinchilari وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه uchinchilari bu bizni davrimizdagi kishilar bu imtihondan chiqolmaydigan misol bo'lsa kerak lekin buni o'qib bildirib qo'ya Bu hozirgi iqtisodiy tanglik vaqtida kishilar tamomiy Alloh saqlasin, hozirgi davrda faqat iqtisodni borib borib dinsizlarga o'xshagan asosiy masala qilib ketayotgan soatda bu imtihondan chiqadigan kishilar juda kam bo'lsa kerak. Va biz eng muhtoj bo'lgan misol ham shu bo'lsa kerak. Bu qiyomatgacha bu uchov surat topilaveradi, birodarlar. Uchinchilar aytdilar, sodiqlik ishonavering, tarixda shunday sodiq kishilar bo'lgan. Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hikoya qilib beryaptilar. Umar ibn hattob roziyallohu radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. Imom Buxoriy va Imom Muslim o'zlarining Jami' sahihlarida keltiryaptilar. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Men bir necha mardikorlarni ijaraga olgan edim. Ularning xizmat haqlarini bergan edim. Lekin bir kishi o'zini haqqini olmasdan ketib qolgan edi. Uning xizmat haqqi menda qolgan edi deyapti. Fasammartu ajrahu shu qolgan haqqini bu zoyi bo'lmasin deb ko'paytirib qo'ydim. Ya'ni nima qildi? Ba'zi rivoyatlar buni hadisini sharhida keltiriladi. Bo'g'oq bir qo'y yoki mol olib qo'yganligini rivoyat qiladi. Shu narsa ko'payib, ko'payib mollar ko'payib ketdi. Ma'lum bir davrlardan keyin keldi. "Ey Abdulloh, meni haqqimni o'tab qo'ygin" dedi. Shar'iy hukm shuki, bir odamning moli qolgan bo'lsa, shu molini agar shu moli o'zini berib qo'ysa haqqini o'tab deb bu yerda so'ragan narsa shu shu haqqimni bergin dedi agar shu haqqi turgan bo'lsa shuni o'tab qo'yishlik bo'lsa shar'an uni haqqini o'tagan bo'ladi ko'rib turgan tuyalar mollar qo'ylar va manovi xizmatida turgan qullar ham seni haqqing dedi ey abdulloh meni masxara qilmagin dedi men sendan haqqimni so'rayapman dedi meni masxara qilma dedi aytdiki men masxara qilayotganim yo'q bu sababini bayon qildi va mollar hamma narsalarni olib ketdi sababini eshitgandan keyin haydab ketdi biron narsani qo'ymasdan ketdi shu narsani sodiqlik bilan seni rizoying uchun qilgan bo'lsam bizni boshimizga tushgan musibatdan najot bergin dedi alloh subhanahu va taolo ularga najot berdi tosh jildi va shu hammalari sig'adigan suratda bo'lib kishi uchovlari chiqib ketishdilar xayriyatki bu g'orni ichida sobiq uch kishi qolgan ekan demak bu narsa sodiqlar bilan birga bo'ling ey iymon keltirgan kishilar Allohdan taqvo qiling va sodiqlar bilan birga bo'ling. Bu dunyo g'orida qolganingizda bu hozirgi bir turgan dunyoda faqat sodiqlar najot topadi. Sodiqlar bilan birga bo'ling. Safarda sodiqlar bilan birga bo'ling. Hayotda sodiqlar bilan birga bo'ling. Alloh subhanahu va taolo najot beradi. o'zingizni imkoniyatingiz yo'q bo'lgan soatda alloh subhana va taologa sodiq amalingiz bilan munojot qiling alloh najot beradi najot berganda ham shunday najot beradiki bir ming to'rt yuz yildan keyin odamlar bu amalni havas qiladigan bo'lib najot beradi biz juda ko'p misollarni keltirishligimiz mumkin bu hadis sharifni uzun bo'lganligi uchun va biz kerakli joyini qisqacha qilib aytamiz abdulloh ibn kab ibn molikdan rivoyat qilinadi bu kishi abdulloh ibn kab ibn molik kab roziyallohu anhuning farzandlarini ichida kab ibn molik ko'zlari amo bo'lib qolganda yetalab yurgan farzandlaridan bu farzandlari hikoya qilib bizga aytadilarki Ka'b ibn Malik dadamdan menga shu narsani xabar berganliklarini men o'zim eshitdim deydilar. Bu xabar ko'pchiligimizga darslarimizda eshitilingan, lekin qisqacha qilib aytamiz. Tabuk g'azotida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam kim Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, Madinada Ramazon oyida hozir bo'lsin dedilar. Tabuk g'azoti bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning odati sharifalari biror bir g'azotga ketayotsalar bekitib ketardilar. O'zlari bu tarafga ketmoqchi bo'lsalar, ko'rinishda bu tarafga chiqqan bo'lib, keyin Madinani adirlarning atrofidan burilib bu, bu tarafga yurib ketardilar. Munofiqlarning, mushriklarning dushmanligini ko'pligidan. Ammo tabuk g'azoti bir oylik masofa uzoq masofa bo'lganligi uchun ramazoni sharifning og'ir kunida bo'lganligi uchun va madina ahlining asosiy tirikchiligi xurmo dehqonchiligi bo'lganligi uchun shu xurmoning pishib turgan vaqtida ketishlik safari bo'lganligi uchun e'lon qildilar shu tabuk g'azotida maqsadlarni ochiq bayon qildilar alloh subhanahu va taolo sahobalarni qattiq bir imtihon qildi tabuk g'azoti bilan ramazoni sharif issiq havo xurmo hamma xurmosi pishishligi bilan bunga qancha narsalarni bog'lab buni sotsa savdo qilsa shu soatda buni foydalanadigan yillik daromadi shu edi mana shu soatda tabutga ketishlikka buyurdi bu birodarlar bu asosiy tirikchiligi shu bo'lgan kishilarga og'ir imtihon magar sahobalar bunda muvaffaqiyatli chiqadigan kishilardir agar har qanday soatda kishilar haftada bozoridan qoladigan bo'lib qolgan vaqtda bu narsadan voz kechib yuboradi islomni hukmidan voz kechib yuboradi birodarlar bizning hozirgi vaqtdagi musulmonchiligimiz tirikligimiz yaxshi yurib turganligi uchun bo'lsa kerak allohu alam men gumonibad qilishlik uchun emas ammo biror bir kishiga agar musibat yetib qoladigan bo'lsa musibat emas moliga musibat ya'ni uning tili bilan aytganimizda faqat u jasadiga musibat agar biror bir zarar bo'lsa u kishini topolmaydi agar moliga o'zi musibat ham emas odatdagi daromadidan kamayib qoladigan bo'lsa shu vaqtda voz kechib oladi mana bu o'zingizni tarixdagi kishilarga bir taqqoslang ahli jannatlar mana bular menda ham biror bir amal shularga o'xshaydigan bir sifat bormi deb o'zingizni taqqoslang ammo biz jannatning eng yuqori qismi bizniki bizni ruxsatimiz bilan kiradi degan davodek bu so'zni aytmasak ham shunday davo bilan ketyapti molik mana bu g'azotdan tabuk g'azotidan ya'ni biror g'azotda deydilar kabi ibn molik qolgan emasman hamma g'azotda rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan ishtirok etganman ko'ryapsizmi hamma ishda ishtirok etgan tabukda qolganlar lekin badrda qolganliklari uzr bilan qolganliklari ma'lum rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan kishilar chiqib ketdi kim uzr aytgan bo'lsa zohirlarga kifoya qilib uzrlarni qabul qildi ba'zi vaqtda men bir o'zim ta'sirlanaman umumiy tilda aytaman shu narsani shunda tabuk g'azotida deganlar bor uyimizni hovli tomonimiz ochiq shuning uchun men qolib turmasam uyimizga bir har xil hujumlar bo'lib qolishligi mumkin deyishgan qur'oni karim shunday deyishadi u ochiq emas uylarni atrofi shu qochishlikni maqsad qilishyapti deb alloh taolo menga ham ba'zi vaqtda bir savol bo'lib qolganki biror bir diniy xizmatni o'zimni boshimdan o'tgan narsani aytmoqchiman bir xizmatni ba'zilarga buyurgan vaqtimizda uyimiz devori ochiq degan vaqtda shu oyatni esimga keladi nahotki odamlar shunaqa dermikin deb o'ylardim men uyimizni orqasi ochiq shuning uchun men sal hozir bu ishni qilolmayman bu diniy xizmat bir g'azot yo boshqa ish emas birodarlar oddiy bir diniy xizmat bo'lganda nahotki odam uyimizni orqa tarafi ochiq dermikin deb o'ylardim lekin shu narsani alhamdulillah hayotimda eshitdim shuni shunday deganlarni darrov ruxsat berdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kishi kabi molik kim laylatul aqabada ishtirok etgan kishi laylatul aqaba rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan og'ir holatlarda birga bo'lganlar xullas tabuk g'azotida uch kishi qoldi xolos boshqa munofiqlar ham qoldi lekin uch kishi yolg'on uzr aytib qoldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birovni yolg'on so'zlagani rost so'zlaganiga qaramasdilarda zohirda uzr bor deb shundan uzrini zohirini qabul qiladilar shulardan bittalari Ka'b ibn Malik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Tabukka ketdilar Ka'b ibn Malik qoldilar shunda bu kishini xabarlarini biz bu yerda o'qib aytib o'tirmaymiz lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Tabukdan katta g'animat bilan g'alaba bilan qaytdilar jang bo'lmadi Alloh subhanahu va taolo mushrik kofirlarning qalbiga haybatni soldida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu katta bir ashoblarga imtihon bo'lgan edi. Ular imtihondan muvaffaqiyat bilan chiqishdilar, Madinaga qaytib keldilar. Madinaga qaytib kelganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelganlarida shu bir yolg'on bilan bir uzr aytib qo'ysalar, yolg'onni so'zlasam qabul qilaverardilar. U kishini g'azablardan chiqartaverardim. Ya'ni u kishi undan tashqari jadal bu kishi nihoyatda bir munozir kishi edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga aytadilarki, men hozir payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oldlaridan qutulganim bilan ollohni huzurida qutulmayman dedimda o'zim sadoqat bilan gapiraman to'g'risini aytaman dedim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldlariga keldilar zohirlarni hamma rivoyat qilinishicha saksontadan ko'ra ko'proq kishi uzrlarini bayon qildi zohirlarni hali aytib o'tganimizdek qabul qildilarda ularni haqlariga istig'bor da qalblarini ollohga topshirdilar men kelgan vaqtimda shu to'g'risini aytishlikka o'zim ahd qildim dedi va aytdilarki mana shu yerini yo rasululloh inni vallohi law jalastu inda ghayrika min ahli dunya la ra'aytu anni sa'khruju min sakhatihi bi'izri لقد أعطيت جدلا ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثك كذب ترضى به عني ليوشكن الله بسخطك علي وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه حب الله عز وجل والله ما كان لي من عذر agar dunyo kishilardan bironta odamni oldida o'tirganimda biror bir so'z bilan men chiqib ketgan bo'lardim qutulib chiqib ketardim lekin men shu yerda rostdan aytamanki menda hech qanday uzr bo'lgan emas tabuk g'azotidan qolishlikda dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ammo bu to'g'ri aytdi dedilar ollohni hukmi nima bo'lsa shuni o'rningdan dedilar bu kishi juda qattiq bir azob tortdilar Bu 50 kun hech kim gapirmadi. 50 kun oilalari gapirmadi. Oilalarni xizmat qilishlikdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam man qildi. Man qildilar. Biror bir kishi, hattoki amakilarini o'g'lini eng yaxshi ko'radilar, u kishiga salom bersa, salomlarga javob qaytarmadilar ham. bilmaymanki labini qimirlatdimi yo'qmi deb rivoyat qiladilar lekin sodiqlik bilan ellik kun juda qiyin azob tortdilar hatto bu kishi kabi molik nihoyatda bir gapga usta mo'tabar kishilardan edi g'assonni podshohi mana bu soat ham bilib oladigan soat g'assonni podshohidan maktub keldi maktub keldiki sizni birodaringizga siz ma'qul bo'lmay qolgan bo'lsangiz bizga ma'qulsiz keling nihoyatda sizga hamma narsa tayyor degan rasvon podshohi bu mushrik edi Ka'b molik aytadilarki, bu ham menga bir imtihon dedimda, buni tandirga solib yoqibordim dedi. Inson bir kishidan g'amgin bo'lib turganda sodiqlik bilan, sodiqlikni jazosini tortib turganda kazzob xaridor chiqadi, birodarlar. kazzob xaridor chiqqanda shunday o'tganligingiz bu tamomiy shu bular imtihonda etiladi sodiqlik bilan ellik kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib salom bersam haligi oldilarmi haligi olmadilarmi bilmayman shunday holatda qoldim ellik kundan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم آية أولا bilan birga nozil bo'ldi uch kishi sodiq bo'lganligi uchun alloh subhanahu va taolo tavba oyatini nozil qildi tavbalarni qabul qilganligini Alloh qabul qilganligini bayon qiluvchi oyatni uch kishini deb uchovlarini adadni bayon qilingan oyat nozil bo'ldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu bayonni yetkazishlik uchun bir kishini jo'natdilar bu kabir molikni ko'rganlarda tug'ilgan kuningdan boshlab hozirgi kuninggacha ko'rmagan urug' ustlaridagi libosni yechib kiydirib qo'ydilar shundan boshqa libosim yo'q edi deydilar borib bilsa haqimdagi narsa shu dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni huzurlariga keldim yuzlari xursand bo'lganlarida oftobdan ham yuzlari chiroyli bo'lib ketardi shunday chiroyli holatda turibdilar shunda yo rasululloh bu sizni huzuringizdanmi Allohning huzuridanmi dedilar Allohning huzuridan dedilar inson sodiqlik mukofotini osonlikcha olmaydi davrlar o'tishligi mumkin bir fikrda sodiq fikrda sodiq amalda mahkam turgan kishi davrlar o'tishligi bilan sekin asta borib borib vaqtlar o'tishligi bilan alloh tarafidan mukofotni oladi lekin ungacha bu imtihonga tushgan odamlarning kami najot topadi Alloh subhanahu va taolo e, iymon keltirgan kishilar Allohdan taqvo qilinglar va sodiqlar bilan birga bo'linglar. Hozirgi rivoyatda aytilgandek 80 tadan ko'p odam o'ta qolgan kishi, lekin 3 kishi qoluvdi. 3 kishi sodiq qoluvdi. Qolganlar hammasi munofiq shunday bo'lib ketganlar. Sodiq qolishligi bilan Alloh subhanahu va taolo shu surani nomi tavba surasi birodarlar shu oyat nozil bo'lgan uchovlarning tavbasi qabul qilingan qiyomat kunigacha tilovat qilinib qoldi mana mukofotini bu tarafini olib ko'rsangiz u qirq kunda tortgan musibat qiyinchilik hech qanday qiyinchilik bo'lmaydi shuning uchun har bir amalda biz shu tekshirmoqligimiz kerakki bu ish ko'pchilik tarafi bo'lyaptimi ozchilik bu bizni hisobimizda bo'lmasligi kerak qarindoshlar shu so'zdami buni hisob bo'lmasligi kerak yo eski birodarlar shu gapni aytyaptimi buni hisob bo'lmasligi kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan laylatul aqabada ishtirok etgan kab ibn molik biror g'azotda qolmagan kab ibn molikni uzri bo'lmadi kechirmadilar olloh o'zi kechirgandan keyin bu tavbani oyatini bayon qildilar demak eskidan bu odam shu dini islomga xizmat qilib kelib men bilan birga edi demadilar sodiqlar bilan birga bo'ldi inson to'qson to'qqiz kun birga bo'lsa yuzinchi kunda bir odam notanish odam sodiq so'z aytgan bo'lsa to'qson to'qqiz kun birga bo'lgan odam bilan u kishi kizib bo'lsa noto'g'risi sen men bilan doim birgasan bunga olloh ajr bersin lekin hozir sen nohaq qalb yollashligi kerak chunki alloh taolo bizni eski qadrdonlar bilan yoinki qarindoshinglar bilan yo ota onalar bilan yo boshqalar bilan birga bo'linglar demayapti yo mahallanglar bilan birga bo'linglar demayapti yo ko'pchilik bilan birga bo'linglar demayapti yoinki dunyosi ko'p odamlarni fikri bilan bo'linglar demayapti yo kambag'allar bilan birga bo'linglar demayapti yoinki bir olim bo'lgan kishilar bilan birga bo'linglar demayapti yoyinki bir martabasi baland bo'lgan zo'ravonlar bilan birga bo'linglar demayapti sodiqlar bilan birga bo'linglar deyapti sodiq agar kichkina bola bo'lsa shu bilan sodiq bilan birga bo'lishimiz kerak sodiq agar badavlat kishi bo'lsa shu bilan birga bo'lishimiz kerak sodiq agar kambag'al bo'lsa shu bilan birga bo'lishimiz kerak biz bizni davrimizda kambag'alparvarlik ruhi bizga paydo bo'lgan biz kambag'alparvarlik ruhini noto'g'ri deb bilamiz nimaga kambag'alparvar bo'lishlik nima uchun doim kambag'al haqiqatchi bo'laveradi nima uchun badavlat noto'g'ri fikrda bo'laveradi doim bu bizga dinsiz falsafaning ta'siri ostida bo'lgan biz kambag'alparvar ham bo'lmaylik biz boyparvar ham bo'lmaylik biz qarindoshparvar ham bo'lmaylik biz haqparvar sobitparvar bo'lmoqligimiz kerak alloh taolodan qo'rqinglar va sobitlar bilan birga bo'linglar deyapti alloh taolo endi bu sodiqligimiz o'zimizga manfaat mana biz hozir tarixdan ozgina bildikki uzoq tarixdagi bo'lgan sodiqlikni manfaatini va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrida bo'lgan kab molik va u kishining ikkita birodarlari bilan bo'lgan sodiqlikni manfaatini shuning uchun abdulloh ibn masud roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda inna yahdi ilal birri va al birra yahdi al jannah وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه sadoqat to'g'rilik yaxshilikka yo'llaydi bir nima jamiul xayr jammaul xayr ko'p yaxshilikka sidiq odamni yo'llaydi ko'p yaxshilik jannatga yo'llaydi. Kishi ertaman tursa sodiq bo'lib tug'ilib qolmaydi. Qanday bo'lib sodiq bo'lsam deb inson harakat qilmoqchi bo'lsa, ertaman tursa shun bilan sodiq bo'lib, shunday bo'lib ertaman tursa hamma vujudlari boshqacha bo'lib sodiq bo'lib qolmaydi. kishi bitta bittadan sodiq bo'ladi. Birinchi, so'zida sodiq bo'ladi. Ikkinchi, muomalasida sodiq bo'ladi va har bir amalda o'zini sodiqlikka harakat qiladi. hatto Allohning huzurida siddiqlar safidan kitobat qilinib qoladi, yoziladi. Yolg'on, kazzoblik ham birdan ettaman tursa bir kishi kazzob bo'lib qolmaydi. Kizib hujurga, gunoh yo'liga yo'llaydi. Gunoh yo'li do'zaxga, o'tin bo'lishlikka yo'llaydi. Kishi bitadan yolg'on gapirib boshlaydi. Hatto Allohning huzurida kazzoblar safidan o'rinlar edi shuning uchun biz shu sohada hattoki muomala va so'zlash har bir narsada sirni lozim tutishligimiz kerak biz hozirgi vaqtda muhtoj bo'lgan narsalarni bittasi shudir islomiy axloqlarga hammasiga muhtojmiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida shahodatni ko'p kishi shahid bo'lib duo qilsinlar deydilar من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه alloh subhanahu va taolodan shahodatni bir kishi so'rab yurgan bo'lsa sadoqat bilan so'ragan bo'lsa to'shagida vafot qilgan bo'lsa ham shahidlarni manzilini alloh taolo unga beradi sidiq ya'ni sadoqat bilan so'ragandek hatto mana shu narsa vujudga keladi sidiq shunday amalki birodarlar qalbdagi sadoqat shunday amalki bir kishi sodiqlik bilan biror bir joyda yaxshi amal bo'lgan bo'lsa sodiqlik bilan niyat qilsaki men shu amalda men bo'lmabman deb attan qilib orzu qilib sadoqat bilan niyat qilsa shu amalni qilganlarni safidan o'rin oladi gunoh ham shunga o'xshagan gunoh ishni bir joyda bo'ldiyu g'oyibda ko'rmaydigan joyda bo'ldiyu shu gunohda men ham bo'lmabman deb qalbidan shuni havas qilgan bo'lsa shu gunohni yoziladi agarchi qilmagan bo'lsa sidiq insonning yaxshilik va yomonlikka yetishligiga sabab bo'ladi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين qur'oni karimda mana bu joyda shu nuqtani ham bilishimiz kerakki sodiqlar bilan birga bo'linglar deyilgan o'rinda alohida va sodiqina va sodiqot sodiq kishilar va sodiqa ayollar deb keltirilganligi bu narsa alohida ayollarni ham zikr qilinganligi sidiq bu nihoyatda islomning asosiy ramzlar ekanligiga dalolat qiladi ya'ni sodiq kishilar va sodiqa ayollar o'zi hukm bir o'rinda ayollar tobe bo'ladigan bo'lsa er kishilarni o'zi zikr qilinadi lekin alohida zikr qilinishligi bu sidiq islomning axloqlarini ichidagi eng avvalgi o'rindan o'rin olgan islomiy axloqlardandir alloh subhanahu va taolo hammamizni ham bu islomiy axloq bo'lgan sidiq yo'liga yo'llasin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sidiqqa bir narsani bir qonun qilib qo'ydilarki, shu qonun bilan darsimizni tamomlaymiz. Qaysi sodiqlik? Bu o'zi bilan Allohning o'rtasidagi sir birodarlar. Sidiq ishni qilmaganingizdan kelgan xotirjamlik yo'qoladi sizda. Agar sodiq bo'lsangiz, xotirjam bo'laverasiz. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Fa inna as-sidqa tama'nina wal kadhiba riba. shubha qilgan narsangni tashlab, shubha qilmagan narsangga o'tib ketaver dedilar. Chunki sidiq xotirjamlikdir. Sodiq bo'lgan odam xotirjam bo'ladi. Har qanday dovyurak odam kizib bo'lgandan keyin qaltirab qoladi, birodarlar. Biz nima uchun qaltiraymiz? Haqiqiy qalb bilan shahodatni Allohdan so'ramaganmiz. shahid bo'lishlikni Allohdan sodiqlik bilan so'ramaganmiz. Shuning uchun shu narsa bizni qo'rqitadigan Muomalada sodiq emasmiz. Guvohlar hozir bo'lishdan qo'rqamiz. Bular hammasi sodiqlik yo'qolgandan keyin odamda xotirjamlik yo'qoladi. Har qancha jismoniy doira bo'lsa, ammo jismoniy har qancha zaif bo'lsa, sodiqlik bo'lsa, undagi xotirjamlik doiralikni o'lchab bo'lmaydi, birodar. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sidq bu xotirjamlikdir yolg'on shubhadir doim hadiksirash shu shubhadan iborat bo'ladi sidiq nima degan savolga mana shu javob bo'ladi alloh subhanahu va taolo hammamizni islomiy axloqlarga muttasif qilsin alloh subhanahu va taolo bugungi darsimizda sodiq axloqini hammamizga parvardigoro nasib qilsin bu bir necha sohalardagi sadoqatni bir qisqacha aytib o'tilindi hamma sohani aytishlikka juda endi vaqt ko'p ketganligi uchun ba'zi bir sohalardan mana zikr qilgan bo'ldik alloh subhana va taolo bizlarni ham sodiqlar bilan birga bo'lishlikka buyuribdi bizni ham alloh taolo sodiqlar bilan birga bo'lishlikni nasib qilsin